Egunon eh, guztioi maietzako geita iruditu gaurko honetan osteguna da eta une honetan amar graduko temperatura daukagu berriozaren egunean zehar zerua oskarbi izanen dela aipatzen digute prebizioek eta hogeita bi graduko temperatura maksimoekin. Beti bezala, Nafarroako albisteak aipagai izanen ditugu gure informatiboaren lehenbiziko zati honetan eta nola ez e, ezkuntza arloko e, manifestazioarekin hasiera emanen diogu manifestazio jendetsua eta greba zabala murrizketei ezetz esateko. Sindikatuen deiari erantzun zabala eman zieten Nafarroako irakasleek euneko irurogeita mabostek baino gehiagok bat egintzuden zuten atzoko grebarekin antolatzaileen arabera euneko berrogeita zortzi kakotx zortzikoa izan omen ziren protestak jaso, edo izan omen zen protestek jasotako erantzuna Nafarroako gobernuaren esanetan. Karrikan ikasleek eta gurasoek ere babes handia eman zioten irakasleen lanuzteari, irakasleek ikasleek eta gurasoek denek batera esan zieten ezetz ezkuntzan ezarri nahi dituzten murrizketei. Manifestazio jende txua egintzuten irunean Nafarroako parlamentutik ezkuntza hezkuntza departamenturaino 12.000 lagunetik gora parte hartu baitzuten sindikatuen arabera. Zenbait herritan lanuztea erabatekoa izan zen, besteak beste altxasun, lekun berrin eta uarten sindikatuen arabera, irakasleen euneko irurogeita mazazpik egin zuen greba tuteraldean eta euneko irurogeita marrek iruñean. Protestak babes handiagoa izan zuen Euskarazko ereduetan, gaztelaniazkoetan baino, Euskarazkoetan euneko laro geira iritsi zela diote sindikatuek, eta gaztelaniazko ereduetan berriz euneko iruro geita bostek. Nafarroako gobernuak berretxi egin zuen bere aldetik, Espainiako gobernuak erabakitako murrizketak ezarri egin behar dituela. Nafarroako presidente Jolanda Bartzinak egungo krisi egoerari so egin zion berriz ere murrizketa hoiek justifikatzeko. Denoi dagokigua alegin bat egitea, ezkuntzan ere aurrekontua estutu beharra dago izan ziren barzinaren hitzak irakasleek grebarako eskubidea dutela esan zuen barzinak, baina gaineratu zuen ikasleei eta gurasoei besterik ez diela kalte egiten neurri horrek. Sarasate pasealekutik Bianako printzea plazara abiatu zen manifestazioa eta merindadeen plazatik Carlos Irugarrenaren etorbidera. Handi udaletxeko plaza zeharkatu eta gero, hezkuntza departamentuaren egoitzaraino ailegatu ziren manifestazioaren aurreko aldeko parte hartzaileak ordu batak aldera. Ordu berean sarasatetik ateratzen ari ziren oraindik atzeko aldekoak, beraz pentsa zer eh, nolako luzera zeukan eh, atzoko manifestazio jendetsu horrek. Martxa amaitu eta gero istiluak izan ziren Bianako printzearen plazaren inguruan, UPN-eren egoitzaren aurrean berreun eta irureun irekasle inguru erabaki zuten han elkarretaratzea egitea murrizketen arira UPNeko agintarien jarrera salatzeko. Protesta horretan parte hartu zuten hainbat gazteren hitzetan ailegatu eta berehala agertu zen Espainiako polizia eta ikasleen kontra oldartu zen borrekin gazteak jo zituzten eta gomazko pilotak ere jaurti zituzten. Ikasle abertzaleek gazten aurkako jazarpena salatu zuten atzo eta grebak izandako erantzuna kontuan hartzeko eskatu zioten hezkuntza kontseilariari. Eta atzo Nafarroan gertatutako beste albiste garrantzitsu batek ekonomia ere dauka ardatzen nagusi izan ere Kaja Navarra Nafarroako kutxa beretu da ja da e, eh, Kaixak, la Kaixak Nafarroako kutxaren organo gorenak kontseilu nagusiak atzo ia aho batez erabaki zuen bere boterea Bartzelonara eramatea eta hemendik aurrerako erabakiak handik hartzea. Emaitza historikoa 19 boto alde eta bi aurka alde bozkatu zuten honek kaixak kutsa osoa eunda berrogeita mazazpi milioiren truke erostea eta talde handiago bateko euneko bat eskas bat bihurtzea onartu zuten. Ez zuten beste erremediorik, baina azalpenak eman ordez komunikabideei operazioaren abantailak goraipatzen dituen ohar bat bidalizion kanek gizartelana sendotu eginen dela esanez. De facto, behin operazioa gauzatuta, banka zibika, banku gisa desagertu eginen da eta orain arte ura osatu duten lau aurrezki kutsak kaixa banken akziodun bihurtuko dira. Nafarroako kutsak eh, adibidez euneko bat izanen du. Banka zibikan sartu aurretik kontu liburuetan mila eta irureun milioi euroko baliabide propioak aitortzen zituen eh, Caja nabarrak Nafarroako kutsak eta hiru urte geroago gaur egun eunda berrogeita mazazpi milioi euroren truke erosi du kaixa bankek. Horrek labur biltzen du banka zibikaren barruan eh, jasan duen gainbehera. Kontseiluan baretzearen beretzearen aurka barkatu bozkatu dutenetako bat bat eh, labeko ordezkaria izan da. Gaizka uartek kontseiluan salatu egin du banka zibikan negozio txarria izan dela eh, kaja nabarriaren zat. Uartek eh, gogora ekarri du duela urtebete kontseilu horren gehiengoak e, ba, Nafarroako kutsaren negozioak banka zibikara igorri eta burtsara ateratzearen alde botoa eman zuela. Orain berriz zibika desegitearen alde bozkatu du gehiengo horrek berak urtebete horretan e, eh, Kaja Navarrak merkatu kuota galtzeaz gain balioak ere galdu duela azpimarratu zuen eh, labeko ordezkariak abentura ero horren sustatzailea izan den Enrik Egoini soilik jodu irabazletzat eta Nafarroak finantza tresna bat izateari utzi diola salatu du eh, gaizka uartek labeko ordezkari honek hain zuzen operazio horren arkitektoak Enrik Egoinik ez du dimisiorik aurkeztu Kaja Navarriako Kontsellari ordezkari nagusia, orain Kaixabankeko kontseiluko kide izanen da, eta iaz bat kakotx bi milioi euro inguru irabazi zituen bankazibikako presidente gisa, baina orain berriz kontseilu horretako kide izateagatik jasoko duen dirusari guztia, Kaja Navarriari emanen diola jakinarazi du. Aurreko urteetan jaso dituen soldata oparoekin ez du gauza bera eginen, izan ere autokritikarik ez dago Nafarroako kutsaren goi organoetan, eta goi niri azalpenak eskatu ordez, haren lana gora ipatu eginda. Oarrak dioenez, kontseilu nagusiko kidek, hau batez eskertu diote Enrique Goñiri, bere ibilbide osoan egindako esfortzu profesionala eta pertsonala. Ez inbestean, eh, Nafarroako kutsako kontseilu nagusiak operazioari oniritzia ematzen zion bitartean, bankazibikako sindikatuen gehiengoak bi akordio izenpetu ditu, bategitearen ingurukoa eta lan arlokoa plana onartu dutenen artean komisiones obreras eta UGT eta laben irudiko plan hori txarra da bankazibikako langileak lantoki zaldatzera behartuko dituztelako. Eta berriozarko albisteekin hasi baino lehen berritxi nahi dizuegun ba, Euskal Eskola Publiko berriaren eh, jaiaren gastuako ordaintzeko egindako deialdi hori. Sortzen ikasbatua zen eh, festaren antolatzaileek luzatutako laguntza deialdi hori. Kontu korronte bat zabaldu dute Euskadiko kutxan, nahi duen orok ba, ekarpena egin dezan eta hause duzue kontu korronte hori iru zero, iru bost, zero zero bost sortzi, iru zero, zero bost sortzi bat, bat zazpi, bi bost, bederatzi sortzi. Be, repikatuko dugu, behar izan ez apuntatzeko, iru zero, iru bost 00 bost zortzi, iru 00 bost zortzi bat bat zazpi bi bost bederatzi zortzi. Alere, eguzkiplaza.net webgunean eskuragai duzue kontu korronte zenbaki hori. Eta orain bai, berriozarko albisteak aipagai izanen ditugu eta berriozarrien egunarekin eh, hasiko gara, izan ere ba, egun hori maiatzaren hogeita zeian, elduden larun batean eginen da berriozartarriak elkartzea helburu duen eh, festa hori eta egitaragua eskuartean daukagun dagoeneko, goizeko bederatzietan aurorak izanen dira erretiratuen elkarteko sanestean Esteban abez batzaren eskutik amarterdietan errealdoien eta kilikien eh, konpartxa lantzeluzetik aterako da eta maiketatik aurrera artisau feria izanen da eguzki plazan eh, parpailagileen topaketa taloak eskulan elkartearen eskutik etxea beren eh, feria ohitura osasungarrien ekimena oizko josketalanak eta errokodromoa izanen dira besteak beste eguzki plazan eh, ba, egun osoan zehar amabietan ulargi dantza taldearen eman aldia eguzki plazan eta handik ordu erdira doinua musika bandaren kale jira aterako da eguerdiko ordu bietan kaldere Eten eh, txanda eh, helduko da basoa pasealekuan eta arratsaldeko bostetan aur jolasak prestatuko dituzte txolin ludotekakoek eh, plastika jarduerak ere eginen dituzte ausensi guraso elkartearen eskutik eta errokodromoa zabalik izanen da berriz ere arratsaldeko zazpiter dietan txorizuri eta bizkargain txorizuri dantzataldearen eta bizkargain fanfarriaren emanaldia e, izanen da, eta Nikaraguako dantza emanaldia ere asninaren eskutik. Be, gaueko bederatziak laurden gutxitan errok kontzertua Los Corleone eskutik eta bederatzietan karaokea gaztelekuan. Gaueko amarrietan erridantzak aizaldi gaitarien eskutik eta festarekin amaitzeko gaueko amarrak eta laurdenetan zezen zuzkoa izanen da eguzki plazan. Bai. Bestalde, aipatu behar dugu, kaldereten mm, jardueran parte hartu nahi baldin baduzue, izena eman behar duzuela mm, e, berriozarko udaletxean, kultur arloko bulegoan, maiatzaren hogeita laura bitartean, beraz bihar duzu azken eguna izena emateko, goizeko amaiketatik ordu batetara. Bestalde berriozarko udalak hiri udalekuak antolatu ditu aurtengo abuzturako munduko altxorreak horien bila etorri nahi izen burupean 2000 eta 2008 urteen bitartean eh, jaiotako aurrei zuzenduak daude hiri udaleku hauek eta hoietan izena emateko epea hemendik gutxira zabalduko da. Eh, lelo horrekin eh, munduko altxorrak oien bile etorri nahi leloarekin antolatu dituzten e, udaleku hauen helburua da udan aurrek ikasteko eta jolasteko aukera izatea. Programak kanpoko eta barruko jarduerak eskainiko ditu horrelako lanetan aritutako begiraleek gidatuta. Abuztuaren seian hasiko dira udalekuak eta hil bereko abuztuaren hogeita lauan bukatuko dira. Astelenetik ostiralera goizeko bederatzietatik ordu bietara. Izen ematea esan dugun bezala hemendik gutxira hasiko da. Ekainaren zazpitik amabostera ematen alduzue izena. Zero amabi telefono zenbakira deituz. Astelenetik ostiralera goizeko sortzietatik arretxaldeko zazpietara eta larun batean batetan goizeko bederatzi terdietatik e, ordu bata terdiak arte. Erroldatuek hogeita emeretzi euro ordaindu beharko dituzte eta erroldatu gabeek berriz berrogeita emeretzi. Argibide gehiago behar izan ez gero, kultur zerbitzura jo dezakezue, kultura abildua berriozar puntu ez eh, elbide elektronikoan, edota bederatzi lauzortzi iru zero bat, sei bost, sei telefono zenbakian, bederatzi lauzortzi iru zero bat, sei bost, sei. Eta gaur eh, amaituko da, bada beste berriozar bat e, ekimena, berriozarko biziera eta pertsonei buruzko lehen informazio eta usnarketa jardunaldiak gaur bertan amaituko dira beste hitzaldi sorta batekin. E, anfas, bidean, esklerosian izko hitza eta taxi bonua elkarteek hitzaldia e, eskaineko dute arratsaldeko zazpietan kulturguneko gela osgabetuan. Eta beste ekimen interesgarri bat dudarik gabe, berriozari irretia antolatzen duen irreti ikastaroa, eguzki plaza elkartearekin lankidetzan, e, izena eman nahi baldin baduzue, kainaren amairura bitartean egin dezakezue, berriozari irretia abildua gemail.com elbide elektronikoan, berriozari irretia abildua gemail.com irrati ikastar hau zabalik dago, irratxaio bat egin egiten ikasi nahi duen ororentzat, ez da beharrezkoa aurretiko esperientzia edo ikasketak edukitzea, eta doainik da, beraz, musutruk egin dezakezue, ikastaro hau, benetan ezin hobe pasako duzue, eta irratxaio bat egiten ikasiko duzue, gerora nahi izan ez gero, hemen eh, irratxa, irrati ikastaro edo irrati taller honetan ikasitakoa, irratian bertan berriozari irratian bertan aplikatu ahal izanen duzue. Ikastaroaren alde teorikoa ekainaren ama bostean eta ama seien eginen dira hementxe bertan berriozar irratian. Eta aurreko batzutan eh, bezala, jaietako kartel lehiak eta zere mintzatuko gara. Berriozarko 2008ko festetako eh, kartela e, eh, autatzeko lehiak eta abian da. Eta ekainaren sortzira bitartean zuen lanak aurkez ditzak zuen auzo bulegoan. Berriozarko udaleko auzo bulegoan, goizeko sortzietatik ordu bietara. Egile bakoitzak gehienez irulan aurkeztuko ditu, baina kartelen estiloa eta teknika erabat li libreak izanen dira. Aurkeztutako karteliko honenari saria emanen zaio, 600 euroko sari nagusia, baina baita herriko lanik honenari ere, irureun euroko saria, eta aurren kategorian ere beste sari bat izanen da, eunda berrogeita mar eurokoa. Argazki lehiaketa ere abian da, irudi bat bazterkeriatik berdintasunera lemapean amaikagarren edizio honetan, nahi duen orok parte ardezake, baina aurrekoan bezala parte hartzaile bakoitzak asko jota iru argazki aurkeztu alizanen ditu. Emakume eta gizonen arteko bazterkeria erantzukidetza tratu honak edota berdintasuna adierazten duten egoerak islatu behar dituzte lan hauek eta gutun azal itxi batean aurkeztu behar dira e, ba, bertan argazkiaren izenburua eta amaikagarrien argazki lehiak eta esaldia idatzi behar dira eta berriozarko udaletxeko auzo bulegoan aurkeztu maiatzaren e, barkatu ekainaren hogeita bira bitartean goizeko zortzi terdietatik ordu batak terdiak arte. Kasu honetan ere, hainbat sari izanen dira jokoan, e, kategoria orokorrean irusari, lehenbizikoa berro lareun eurokoa, barkatu, bigarrena irureun eurokoa eta irugarrena eunda berro geitamar eurokoa. Bestalde, sari berezi bat ere emanen zaio berrio zartarrek aurkeztutako argazkiriko berenari lareun eurokoa. Eta kirolen eh, tartean Nafarroako Bider lau sokatira txapelketa aipagai izanen dugu. Txapelketa honen irugarren saioa jokatuz baitzen eh, amaiurren larun batean. Eta hauesek izan ziren emaitzak gizonezkoen eh, kategorian berriozari izan zen lehen bizikoa. Sei kakotx bosto, sei puntu terdirekin. Amaiur bigarren, sei puntu terdirekin. Ibardin irugarren, txantrea laugarren, imotz... E e, basaburua eta BKE berriozarko taldea izan ziren Mm, gero etorri zirenak, eh, baina e, garrantzitsuena beraz eh, berriozar kirol elkartea, berriozarren taldea lehenbizikoa izan zela, 6 puntu terdirekin. Bestalde, kadeten kategorian, irugarren jardunaldia jokatu zuten, BKE berriozar kirol elkarteko taldea lehenbizikoa izan zen, lau punturekin, txantrea bigarren, andramari irugarren, eta berriozar, berriozar kirol elkarteko beste taldea, azkeneko Nafarroa, e, eh, laugarren taldekoa. Emakumezkoen eh, kategorian berriz e, sakana izan zen e, garaile iru punturekin, basaburua imotz bigarren bi punturekin eta berriozar irugarren puntu bakarriarekin. Eta gure herriko mendi talde ere, mendi ateraldiak iragarri dituzte, e, mendizaleak Los Amigos de la Montaña elkarteak bere finalista eh, ospatuko du edo eginen du e, igande honetan, maiatzako geita zazpi eta urtero bezala ireber mendia igoko dute, bertan beren mendi buzoia, mendi postontzia izanen dute eta horra igoko dira, beti bezala, igandero bezala, bezalan, e, eh, ba, e, eh, men berriozarko eguzki plazatik aterako dira goizeko bederatzietan. Bestalde BKM mendi taldeak ere iragarria zuen e, asteburu honetarako, e, maiatzeko ateraldia, baina atzeratzea erabaki du izan ere berriozarrien egunarekin bat egiten zuen, larun bat honetarako programatutako irteera zen, eta e, eh, done jakue bidearen lehenbiziko etapa egin behartzuten, done, donibane garazitik hasita horreagan amaitzeko, baina atzeratzea erabaki dute, eta hori ekainaren bian eginen dutela iragarri du BKE menditaldeak. Hauz izan da denan, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduotan berriozar irretian, FMko eun puntu eta une oro interneten eguzkiplaza.neten. Música